Producti electron el aer humidezzo. Sonas kiel fantasiajo, sed gi havas potenzialon. Helpe de bacterioi, sciencistoi productis electron el aquo vaporo. Estonte, per tio povus funccii compufonoi, cae aliai porteblai apparatoi. Ciula de la homo causata climata shangio estas haltigebla? Tio forte dependas de tio, cia ni estonte productos energion. Char la for de fossiliai energi portantoi, cia carbo au gaso, signife contribuas alla varndoma effecto. Nur la privastigo, cae la disvolvo de renovigeblai energioi, estas considereblai kiel medicum venae. Nun esploristoi disvolvis tute novan aliron por la productado de electra curento. Te amo de la Massachusezza Universitato Amherst unua foie productis electron el aer humidezzo. Por tio, la sciencistoi construis apparaton cum la nomo Eagen, malongigo por aer generatoro, pri kiu ili rapportas en faca periodaggio. La curento estas laulitere prenata el la aero, diras elektroingeniero cae cun autoro de la studaggio. La aergeneratoro productas tut diurne puran energion. La aergeneratoro enhavas conductivain proteinain nanodratoin, kiui estas produktatai de geobacteriae microorganismoi la natura maniero tiui tratetoi formas filmon cum dicetzo de malpliol dec micrometroi. Cum tiu filmo sia estas connectitai elektrodoi tiel, che estas productata elektro e la aqua vaporo, quio estas ligita en la atmosfero. Antau condicio portio estas la giusta combino de electra conductivezzo cae de surfaza chemio de la proteinae nanotratoi cae crome el fainae poroi inter la nanotratoi. Lau indicoi de la esploristoi, la nova tecnologio estas mediconvena, renovigebla cae favor costa gi povus producti electron ec en regionoi cun extreme malalta aer humidezzo, ciel exemple en la Saharo. Contraue al aliai renovigeblai energifontoi, ciel suno cae vento, la aer generatoro funccias ec interne de domoi. Gis nun, la aer generatoro trovigas ancorau en frua disvolva faso la scientisto tamen esperas che la apparato baldau attingos mercatan maturezzon. Ciel proximan passion, ili planas la funcciigon de malgrandai elektrai apparatoi, ciel exemple mesuriloi por corpa fortichezzo. Crome ili volas disvolvi aer generatoroin por porteblai telefonoi, kiwi igos superflua, la regulan rechargadon. La supra celo estas la productado de i sistemoi, diras la kun autoro de la studajo. Tiel la tecnologio povus esti integrita iam en bandai farboi por subteni la provisadon de domoi per electro. Kiam nur ni estos atingintai la industrian scalon por la productado de la nanodratoi, tiam mi estas convincita che ni povos producti sistemoin ciui povos liberi dauripovan contribuon al dauripova productado de energio.